Hiazko urrian herriko taberna batean izandako liskararen odotik asko hitz egin da, eh? Anitz eh, altsasuko gazteen auziaz, sare sozialetan, kaletan eta bereziki ekaitze eh, ba, mediatikoaren erdi erdian, eh, kokatua dago afera, ba espreski, eh, lanean ez ziren gordetze izandako tabernako liskarra terrorismoarekin lotu eta gazteen atxiloketak, ezta? Ba etorri ziren ez geroztik. E, Oraingo zuztailaren lauan, fiskalak e, eh, auzi perabutako sortzi gazteentzat 365 urteko kartzela zigorra eskatu du eta memento zukot, e, eh, sortzi horietatik, gogan dugu, eh, oiar arnantz eta jokin unamuno bezala, bazaloren amalautik baldintzapeko askatasunean geratu ez den gaztetariko bate, e, ba, adur ramirez de aldaren eh, gurasoak, eh, bitugula, gaurkoan, hain zuzen ere ba, goiz berrin, eh, gure estudioetan e, ba, gonbidatu gisa, Isabel Pozueta, kaixo? Kaixo, egunon. Egunon eta Antxon Ramirez de Alda, kaixo, egunon. Ei, bai, egunon. Beno, ongiet horriak, eh? Euskal Irratietara, lehenik eta behin. E, oi hartzun guzien artean, ba, azken argazkia dugu, iruñan San Sanferminetako azken egunean, eh, jasotako sustengu uaine itzel hori, hain zuzen ere, eh, nola bizi izan eh? eh? ba, herriaren partetik, eh, bueno, agintariak ere baziren bertan, eh, asiron auzapeza besteak beste, baina eh, ba, elkartasun olatu edo uain hori nola bizi izan duzue? Eh? Bueno, eh, egia zateko niretzat izan zen itzela. Itzela. E, orain arte izan dugun edo izan ditugun elkartasun adierazpenak baita ere ba hondiak eta mota desberdinetakoak izan dira egin genunean e, deialdia e, gazteluen parantzara etortzeko edo gurekin biltzeko espero genun jende asko etorriko zela baina ikusi genuna izan zen oso oso emozionantean jendea gurekin zegoela eta jende desberdina eta itzela Hmm. Bai, Antxon? Bai, bai, bai, guztizadoz, ze eh, argazki ze polita zen. Eta agia zen, eh, guk eh, hilabetero eh, zer, zer, berezia egiten dugu amalauan. Osea, atxiloketa eguna mhm. izan zen amalaua, orduan hilabetero egiten dugu zerbait berezia. Eta egia esan ez da lantzen hainbesterako zeren ja jendea oitu, oitura dauka jendeak parte hartzen du eta normaltasunez. Baina iruñekoa, osea, Izugarria, izugarria izan zen, eta ze poza, ze, ze elkartasuna, ze polita. Hmm, e, aitzina segitzeko indarrak ematen bituen ba, mobilizazioetako bat, ez? E, atzetik e, ba, ze bultza duzuen ikusita? Bai, e, bukatu zenean, bueno, bukatu eta bitartean ere, bazirudien, e, ez dakit, zeruan geundela, <laughs> benetan. Ni ba, goian nengoen, ikusten nuen zen baien dezegoen, e, baneukan pentsatua eta idatzia zer irakurri behar nun, baina, bueno, atera zitzaidana izan zen, ez, ez desberdina, baina Eh, jendeak esaten zidan, zein darra ba, benetan jendeak sortu zuena izan zen elkartasun indarra, eta mm-hmm. hori transmititu zigun, bai. E, bertan, ba, gurasoek hori xebera nabar duzen mm. duten, egin eh, batean, hemendik eta baik bitartean, ba, elkartasun tsunami hori edo, ez, ba, horri eutxiekin bertza e, horretarako hainbat mobilizazio ba, izango dira, eh? ba, batozen egun eta asteetan, baina e, hain zuzen ere, ba, bertan aipatu dugun elgarretaratze mobilizazio erraldoi horretan agintari zenbaitzuk ere baziren, baina e, beste agintari eta erakunde e, publikoen e, ba, besa ere galde egiten buzu, edo gutxienez euren jarrera e, argitzea. Bai, orain arte E, ia egon gara, eh? bai alderdi politikoekin, bai sindikatoekin, bai eh, gizartean posarlo sozialean lan egiten dutenekin, eta, osea, ja daramagu, pues igual manifesto batzuk, hasieran eh, kultur eh, jendearekin eta berreun tapiko persona, gero ere juristak eta eskubide irakaslekin, eh, abokatuekin ere beste manifestu bat, E, orain ari gara langileekin eta ja sindikatuekin egon gara, faltatzen zaigu sindikatu bat eta e, betetzen dugunean, pues ja, pentsatzen dugu manifestu sozial bat ere ateratzea. Zan nahi dut, e, olatu hori e, haunditzen ari dela eta lortu behar dugu benetan tsunami bat non audientzia nazionaletik ikusi behar dute hau ez dela terrorismoa eta gizartea gurekin dagola. Mhm. Bai, e, zentzu honetan, ez dakit, e, agintarien sustengoa eh, giltzarri izan baiteken, edo zenbait agintarien sustengoa gutxienez, giltzarri zentzu horretan, eta jarrera garbi batek, benetan ikusten bozu, mm, ba, e, ba, auziari edo auziaren emaitzari ba, aldaketa bat ekarri izaiokela? Bueno, e, guari gara, bederatzi labeta hauetan ari gara inurri lan bat egiten. Poliki-poliki ari gara gure, gure historia, gure gaia zabaltzen, sozializatzen, Eta ikusten dugu, ba, ziratik erraza izan zela, e, ba, talde batzuekin, partido batzuekin, ba, egitea eta konpartitzea, baina bestaldetik ikusten zen, bueno, ba, zeudela, mediatikoki sortu zuten e, ba, irudi eta errealitate bat, bat zuela egiten gure gaiarekin, eta sortu zuten errealitate horrekin, bat zeuden hainbat talde, ba, beraiek, Ba, hor kokatzen zutela beraien burua eta esatzen zuten ba, justiziak esango duela azkenitza eta beraiek ez irela sartu behar gure gaia, berez mhm. politikoa zelako. Orduan, ari gara ikusten, poliki, poliki pertsona horiek talde horiek, gurengana e, hurbiltzen e, hasi direla ba, ba hori et e, hurbiltzen bai eta baita ere ikusten dugu e, pribatuan lehen esaten zutena baita ere gurekin bat egiten zutela eta hau esela terrorismo argi eta garbi poliki poliki baita ere hasi direla ja aho, edo ez dakite hau handiarekin edo ba, ba bai E, gurekin daudela eta poliki poliki nik uste dut bideak ari direla zabaltzen ba, nik uste dut iraila eta pertsona eta talde batzuek nik uste dut agertuko direla gurekin ere esanez, hau desproporzionala dela, hau aztokeri badela, eta hau behintzatez dela terrorismoa. Hmm, e, bai, e, bai, entzion? Bai, horrekin esan nahi dut, lehen normalean pues asko beren elkartasuna eta adostasuna eh, adierazten zutela bai, baina e, belek aipatzen zutenak eh, esaten zuten eske hor dago justizia eta errespetatu behar dugu eh, poderen hori bai. banaketa, Baina lortu genuen gauza guretzat oso importantea da eta izan zen e, Nafarroko audientzia provinzialak eskatu zuela kasuan Nafarroara ekartzea eta uh mhm. horre suposatu zuen kriston aurrera kada. Eta oso importantea izan zen, zeren ja, hiru epailek, ez, eh, sala, salaren hiru epailek, esan zuten, bai, eh, hau ez da terrorismo, ez da sumatzen ere eh, terrorismo ez denik, eta eh, kasuan Nafarroa ekarri behar dute. Eta benetan horrek suposatu zuen e, eh, arrakazta handia bai. Baltxasuko mhm. auziari eh, begiratzen ari diogu gaurkoan alik eta ba, sakonen e, ba, Adu Ramirez de Alda ba e, aitzutzen ba hauzi perabutako sortzi ba, gazte horietariko, ba, e, gurasoekin e, ari garelarik Isabel Pozu eta eta Jon Ramirez e, de Aldarekin eta ba, aipatzen ari ginen aitzutzen ere ba judizialki ba desproportzionala e, zen ba eskaera e, egina zuela fiskaltzak eta e, ba, zentzu honetan, Anjon, ah, Isabel, ez dakite, asko aipatu izan da, e, ba, ba, erritarren mobilizazioa, e, honek erakutsi duen batean, ba, ez direla sortzi gazte soiek unkitua, baizik eta herri oso bat erasotu da sentitu dela, ez dakite, ba, estatuak e, e mendeku gisa hartzen ari den e, aferau. Hori Egia. sentitzen alegia. Bueno, sentitu, Alde batetik ikusten dugu jendea gurekin dagola, e, ikusi behar zenuten nola e, zer gertatzen da, ateratzen gara etxetik goiz goizetik, eta jazten da jendea gurekin madirazpenak ba, egiten, elkartasuna dirazten, esanez e, gurekin daudela, joaten gara mendira, gauza bera, joaten gara ondartzara, gauza bera, daramatzagu bederatzi hilabete elkartasuna jasotzen. Eta e, sostengu horrekin ba, gure indarra eta mm, berrindartzen da eta guk gero nik uste dut eta argiago ikusten dugu jarraitu behar dugula hortan e, ba, buri, aldar, aldarrikapena e, zabaltzen eta borrokatzen hori alde batetik. Bai, gero e, baitaren ez bakarri gurea, nola tratatu zuten eta ze irudia eman zuten altzasuari buruz. <laughs> Eh, esan zuten, bueno, Belfast txiki bat bihurtu zuten altsasu. Eta jendeak e, eh, ezuen siniesten guk altsasu arrok bizi eta gure eguneroko bizitzan ikusten dugu, bueno, baditugu harremanak batzuekin, beste batzuekin ez, baina hori herri guztietan bezala. Eta, bueno, istiluak edo modu txarrean edo gure eguneroko bizitzan ez da planteatzen, ondo bizi gara altsasun. Orduan horregatik jendea sentitu zen minduta eta horregatik ere ikusi zuten horren inguruan edo gure gaiarekin sortu zutela, ez dakit nola zan, sortu zuten montaje bat, eta horregatik ere ba, herriak esan zuen ba, hau gelditu behar genula. Eta horregatik ere sinieste bihurtzen zaigu esatea trifulka bat edo borroka bat gertatzen bada, Ba, ez altsasun gertatzen bada agian olaztin bertan dagola, mm. e, altsasutik e, sortzi kilometrotara, agian olastin e, gertatuko balitz, hemen erginetege egongo, eta, bueno, pues, trifulka bat, bronka bat, eta eta kito, baditu ondorioak, eta guk ez dugu esaten impune geratu behar dela. Mm. Ba, gertatu zena hor, ba, argitu egin behar da, eta modo proporzional batean erantzun behar da. Eta horregatik esaten dugu, e, sortu den gaia, sortu den montajea, sortu diren ondorioak, sortu duten errealitatea, hau da mendekua. Horregatik esaten dugu, nundik datorra? Hmm. Ezentu komunikabideek ba, zer ikusiare badute, aipatu ba, beno, ba, Euskal Herriko edo zein txokotara joan, ba, gaur Euskal Herratietan bezala, eta mikrofonoa e, ba, idekia buzutela, e, ba, zuen e, egueraren berri emateko, baina Euskal Herritik landa e, zailagoa dela, horra paltzen dela, baina aldi berean ere, ba, Espainiako estatuko hainbat mediotan bai hitz egin izan da, gaiari buruz, hasieratik behar bada montaje hori ere, E, e, edo horretan sakonduz edo hori eragin duelarik? E, kasu hau hain berezia den lortu dutena da e, sortzi gazte e, inguruan kuadria, familia, herria. E, gure herria alzazu zazpi eta eta egun biztanle e, ideologia oso anitza, anitza multikulturala da, baina badu e, esentzia kultural bat non bai folklore, bai kultura, lotzen du herria. Ba, momentu hontan, osea, dugu zortzikoa, jaiak, zantagea eta bar, eta lortu dutena da herri kohesionatu bat. Eta hori ikusten da e, egunero eta leku guztietan. Esaten zenuen zuke beste mediotan, E, hasieran eran, bai medio batzuk izugarri e, mendeku eta e, eta oso txarra, jarrera txarra. Orain poliki poliki eta bai lehen esan dugu partido batzuk orain motelagoak direla, pues medio batzuk ere bai, eta eskubiko Nafarroan daukagu medio bat oso famatua, eta orain argitaratzen duena desberdina da. Osea, poliki-poliki zabaltzen ari da iritzi e, arrunta edo logikoa. Mhm, bai. Ikusiko dugu, a Bai, diskurtsoa aldatzen duala, ez? E, behar bada, Elena ipatzen zenuen, ba, e, gauzak aldatzen duaztela, agintari zenbaitzuk ere, eren diskurtsoa aldatzen dutela, herria beti doa, agintarien erakundeen aurretik, zentunetan herria argi dago, ba, San Ferminetan ikusi delako, e, ate joka, ez? Bai, baina, bueno, ikusten da baitare, e, urrian, urrian eta zaroan, e, medio generalistak e, eman zuten irudiak izan zen bortitza, eta gaur egun ere, ba, askeneko autoarekin berriz ere izan zuten aukera zuzentzeko, eta ez, zuzen, eh, ez zuten zuzendu, baizik eta berriz ere hueltatu ziren lehenengo irudiari eta lehenengo errelatoari. Orduan, badago interes bat, ez dakit nundik etortzen den, bada badago interes bat zuzena, hau elikatzeko eta sortzeko eta jarraitzeko. Hmm. Hmm. Ongi da, ba, orain arte nola pasatu den, e, beno ba, e, adar asko bituen e, zuaitza da honakoa, baina e, modu bat ez dimesten aitzina begira, aipatzen genuen, ba, San Fermin eta emandako irudiaen ondotik ere, eh, erakunde ezberdinekin biltzen segituko zaretela, hemendik iraia urrira bitartean, ba, hauzia abiatuko eh, den bitartean, ba, tsunami hori, eh, ba, e, e, edo horri eusteko lanetan ari zaretela gurasoak, ez dakit ze mobilizazio, zein bide e, dituzuen eh, aurre ikusia bat aste, asteetarako? Bai, espero dugu epaiketa hori urrian inguruan izango dela. E, gure asmoa da, a demostrazio edo manifestazio izugarri bat e, antolatzea iruñan, eta horretarako ja pues, e, ikutu ditugu e, arlo batzuk. E, faltatzen zaigu pues, e, eskualdetan, Nafarroko eskualdetan, itzaldiak ematea eta e, mantentzeko berotasun hau, e, jendea eh, eramateko. Espero dugu, noski baiaz, e, eh, lortuko dugula. Igual faltatzen zaigu zati hau, iparraldeko zati hau, uh <laughs> -huh. nola ikutzen dugun, bai. Ongi da, ba, bukatzen joateko, eh? Ba, alde humanoa ere, ba, bukitu nahi nuen, ba, hain zuzen ere, ba, bederatzi jabetera mazutelako, zuek eh, beste gurasoak bezala xe, ba, zuen semearen etorkizuna kolokan dela, eta hortxe borrokan, aipatu duzuten bezala, ba, inurri lana egiten eixabel, aipatu duzu. Bai. E, jakin nahi nuen, egin batean ere, ba, gazteak ba, nola aurkitzen diren, eta zuek ere, guraso gisa. Bueno, lehenengo beraiek, beraiek, e, bueno, dira, hiru gartzelan daude, e, adur, oian eta jokin. Orain daude e, eh, gartzela desberdinetan, ze mm, duela e, bat erdi edo banandu zituzten, eta beraiek gaur egun daude lasai. E, gezurra dirudi, ikusita ze etorkizuna ba, antolatu dieten, ez? Ba, gure semeak esaten zuena akadena perpetua bizi osorako gartzelaldi e, eskaini diete edo planteatzen diete, eta ala ere beraiek lasai daude. Ikusten dute hau esperpentikoa dela eta nun baitetik eh, ba, konpondu beharko dela. Nik uste dut baikorrak izan, bueno, baikorrak dira eta hortan daude. Eta gure aldetik ere bederatzi labete dara matzagu ba, borrokan eta hau ez da arresa, baditugu egunak txarrak, ba, baditugu baita ere unak nun, bueno, argiak ikusten ditugu, eta ala ere, bueno, jarraitu behar dugu baita ere eh, jotake. Eh. Ala ere, bueno, baditugu baita ere, bueno, ba, azkenean, nola esan e, borroka honek eh, kentzen digu indarra handiak eta pues, bueno, badago jendeak behar duela sostengu bueno, farmakologikoak behar duela baitare lo egiteko eta pixka bat burua zuzentzeko lan egiteko modu honean eta zaskenean kentzen digu indarra izugarriak eta bueno, ez da resa Daramatzaguz bederatzi labete iaia egunero biltzen. Eta iaia egunero sortzen, erabakitzen, proiektatzen, da, bueno, ba, inurri lana, benetan. Mhm. bai, zurrun bilo eh, horretan sartutak, ez? Bai. Hori da, bai. bai. labete Eta horrein eh, eh, dugun sensazioa da beldurra. Beldurra, zeren Esaten digute, baina, keba, keba, ez dira usartuko, eh, nola, nola, pues, pues agian bai. Osea, da, ez dakeri bat, baina egiten dute, egiten dute eta, eta bildurrez gaude, bai. Bai, Isabel, azken puntua. Bai, e, bai ez, hasieran esaten ziguten honek ez eukala esanka ez bururik eta berala bukatuko zela ikusten dugu bederatzi labete dara margula eta jarraitzen dula. Eta ikusten dugu baita ere antxonek esaten duen modun, ba, logika juridikoa ez duen ez jarraitzen, ba, beldurrak hor dago ze ez dakigu nundik etorriko diren eta zer gertatuko den gure semea laben etorkizunarekin. Benetan beldurra, horregatik behar dugu jendearen sostengua. Hmm. bai, ez dakit azken puntu bat edo, Eh, gogoratzeko, igual, eh, bai. pasatu zaigu, eh, bai, Bruselas ez garela, non bai. eh, Europarlamentario Parlamentario talde mm. bat, Majua, o sea, Madrilen egon ginen, Kongresuan, o sea, hmm. hor daude datu horiek, baina, gero zer, pues, beldurra adi egotea ba, irailan urrian, ba, deialdia egingo dugula eta beharko dugula jendearen laguntza denon artean lortzeko. Azken, azken finean gurea da justiziaren eskaera, ez da kasu baten e, eskaera baizik eta guztientzat justizia. Mm. Ongi ba, erne, eh? izanen gara, Euskai Ratietan ere, Isabel Pozueta, Jon Ramirez Alda, Esker Mila, eta Besarkada bat eh, gainontzeko gura zuei ere. Eh? Esker, Esker. Esker. Esker.